Chanj peus a du doal Tu Du doal gebretch, da hat, a noir. Une ango e baskol ver genoum, bleu redele de an. Du doal gebretch, an drastez un han mezus klewe war. A pot koupa ba vrodreger, a goe studia la a Aya, aya, chanj mes brema, a war d'ur gamardez, vez e greiz kambin an hi, un an mei kolif a per yev. Ya, hiner an an pedet on bet de zondore d'an mizmeza.